بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله يو ثلاثة شاتوكوس قوة رجبكو hiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau shekaru 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan 1 2024 meladiya wannan shine majalisinmu na goma sha biyar cikin karatunmu na al'aqidatu tahawiyya cikin 505 a masjidin ali ibn abi talibin to muna rukun Allah subhanahu wataala ya mana jagora yau za mu tashi inda marin ya ce wa nu'minu bi sa'ati ko? قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها wa khuruji batil ardi min mawdi'iha wa nu'minu muna masu imani bi ashrati sa'a ay bi alamati sa'a da alamomin tashin kiyama wato abubuwa ne in kiyama ta kusa to waɗannan ababen za su ta bayyana saboda nuna maka cewa fa abin ya yi kusa sai malam ya kawo min bayani ya ce min khuruji dajjal kamar fitowar dajjal wani zule isa bane maryam da kuma tsakowar isa ɗan maryam mina sama'i daga sama wani minu kuma muna masu imani bi shamsi da fitowar rana min ha ta mafaɗinta inda za ta fadi ne za ta bayyana wa khuruji dabbatil ardi kuma bullowan wannan dabba ta kasa min mawdi'iha daga inda za ta bullo to mun ji wannan to shi kan wannan ashratus sa'ada alamomin tashin qiyama akwai manya-manya akwai ƙanana to malamai suka ce ƙananan sun ƙare fasunce kananan ƙananan sun bayyana sun ƙare a ciki akwai aiko da ma'aikisar sannan da rasuwarsa wanda duka suna cikin alamatun sa'a ne to ma'aikin da alaihi sallan ma yi mana bayani cikin hadisi mabambanta ka irga abubuwa guda shida in ka gansu to wato ka jira nan ba da dadewa ba za a tashin kiyama a wani hadisin daban kuma ya ce alamomi goma za su bayyana gabanin tashin kiyama kamar su dukkan da dajjal da dabban da za ta bayyana da sauransu wannan alamatu sa'a in ka karanta hadisi na umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ma fa akhbirni an amaratiha al'amaratu wal'alamatu wal'asharatu duka alamomi ne to waɗannan abubuwan allah subhanahu wa ta'ala da ya yi su kai wani hikima za ka samu shi ne in ka gansu to ka hankali fa abin ta yi kusa ka hankali abin ta yi kusa kamar hadisin da yake cewa bajiru bil amali saba'an. fajiru bil a'mal ku gaggauta ku yi ayyukan alkhairi fa gabanin waɗannan abubuwan su auku to in kai misali in kana rubuta jarabawa in minti goma sha biyar ko goma ta rage mai suke cewa mai suke cewa aboko round up ha wannan ne kace kaga wannan ma yi kusa wani ma zai ce maka round up haka ne ku yi sauri fa ku gama aikin ku saura minti goma sha biyar to kaga wannan lokacin inda ya ka nasu ne kuma kai a cikin biyar biyu ne kai me za ka yi tsauri za ka yi tsaurin ma kai saboda ka yi wani abu kada a barka a baya ko to wannan ma shi ma haka ne kaga alamomin eh to fa ka tashi yi aikin alheri fa wannan shi ne, mun ji wannan bayanin ba sannan misalan da malam ya kawo shi khurujud dajjal kam wannan inda kana zuwa karatunmu na alfiya na iraqi fi sira ina ga har kasa guda hudu muka yi bakan dajjal yawa kuma mun dan yi bayani akan alamomin da za su bayyana ne fitowar dajjal na. haka nuzulu ya sabu ne maryam ma yana nan ciki to tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana daga inda za ta fadin nan ne inda Allah subhanahu ala ke cewa hal zuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika to yawma ya'ti ba'du ka rabbika la yanfa'u nafsan ha to ba'du ayati ka nan sun ce ita ce bullowar rana daga mafaɗinta. to a cikin hadisi manzon Allah sallallahu ya ce ba za a to tuba ba za ta yanku ba kofanta ba za ta rufu ba inda yi mutum bai ga waɗannan abubuwa guda biyun ba ɗayan khas ɗayan am ɗayan tafi ɗayan amma ita am ɗin ita ce in mutum ya ga rana ta bullo daga inda take faɗowa gabas ne ko yamma take abin nan faɗowa kenan in kaga rana ta bullo ta yamma an rufe kofan tuba kaga wancan hadisin ina Allah ya kubalu taubatar abdi malam yi gargir ko wato rai in dai muddin bai zo makokoro ba Allah zai karba zai karbi tuban bawansa an arne kuma in ya musulunta za a karba in mutum mai laifi ne daga kaba'ira ko menene ya tuba za a karba amma ko mutumin yana raye in dai rana ta bullo daga mafaɗinta to wannan an rufe ƙofan kuma ita tana cikin alamatu sa kubura ne kuma malamai suka ce alamatu sa'atul kubra ɗin nan an dai ta bayyana to sauran za su taɓi bayan juna ne a hade kawai in wannan ya kare sai wannan ya zo baka gani ba mahdi ya bayyana mahdi ya bayyana mai zai biyo baya dajjal zai fita dajjal in ya fita mai zai biyo baya annabi isa zai sauka mai zai biyo baya ya juju wa majuji ne daga abubuwan a hade suke ina hula kaulin fasil ne kuma magana ce ta gaskiya wadda yanzu tun da dai an ce maka alamomi kananan sun kare kenan me yake jira manyan ba shikenan sai ka san yadda za ka yi kai ayyuka na alkhairi gabanin lokaci ya kure maka kaga wannan shi ne abin nan a inda malamai suka yi bayani a kan fitowar rana ta mafaɗinta sannan khuruju dabbatil ardin nan shine inda Allah subhanahu wataala ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna wadhkur khuruj fasili naqati salihin yasmul wara bil kufri wal imani shine malamai suka ce annabi salih mutanensa sun ce suna bukatan aya sai Allah ya nuna musu dusen ne ta tsagu ta tsage sai rakumi ya bayyana daga dusen rakumin ya fita to rakumin sun ce yana da ɗa to da aka kashe rakumin ɗan ya sake koma ya shiga cikin dusin haka sun ce to a ƙarshen zamani wannan dabba za ta bayyana kowa in mummumini ne za ta sa mai alama in arne ne kuma za ta sa mai alama har mutane za su kira junansu ya kai mummini shi ya kai munafuki ko ya kai arne a wancan lokacin ba munafunci kowa kurukuru an gan shi wannan mene ne alama ce ta mai ƙarshen zamani ne gani wannan wannan shi ne abinda mara yake nufi da wahuruji da batil ardi min ya dole ne kuma mutum ya yadda da wannan a matsayin aƙida ce gaskiya ce abin za ta bayyana mun gane wannan bayanin tamam ga wannan zamanin a ce maka alaman kiyama wani lokacin fa in an ce maka abu kaza yi misali ka ɗauki abu ɗaya manzon Allah cikin hadisi ya ce a ƙarshen zamani mutane za su halatta wa kansu zina da saka harir da wake-wake hmm? yastahillun alhira wal harira wal ma'azifa a wani hadisi da giya ba kalli na abin nan din nan eh, na waka kenan mutane su halatta wa kansu waka shine mai ba su ganin abin haram ne yin su ne za ta nuna haka bilisanil hali ne ba wai za su ce a ah, karya ne halal ba a aikinsu ne za ta nuna abin su sun halatta wa kansu ta ba haka ba kana jin ana yin wa'azi kana zuwa masallaci amma gashi a wayanka akwai waka ka zauna kana yin guga ka kunna waka kana sauraron waka to me me ma'anan ake nan wani kuma gashi nan ya dauki allo yana rubutu amma kuma ya kunna waka a gefe ko ba haka bane to wannan aikin me yake nuna to yanzu wannan zamanin in an gaya maka irin waɗannan abubuwan ba wai wani gari ko wata anguwa za ka tuna ba <clears throat> kira za ka tuna wani mutumin da ka san shi a anguwanku wannan zamanin ai bala'in ta kai jama'a tana za ka o oh, ashe shefa su wane ne ko ba haka ba ka ce o oh, ashe fa su wane ne fa Abinda da manzon Allah sama da shekaru dubu yayi bayanin nan kai ga ka kaga mutum irin wato irin mutanen da suke yin abu? wannan ba bala'i bane ba kawai dai dan adam shi in ya ga abu kusa da shi yana gani abin ba komai bane ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai za karshen zamani akwai wani zamanin da za a yi mutum biyu ko uku za su fita ne za su je yin iskanci ne amma ɗayan sai wani bala'i ta sakko mai amma ɗayan kuma wadda abin ba ta shafe shi ba wannan abin da ya gani na bala'i ba za ta tsoratar da shi ba zai ce o oh, wannan ya yi aksidin ko kuma ƙasa ta tafi da shi ya je ya yi iskancin da zai yi sai ya kwanta da daddare a wannan zamani ai akwai irin waɗannan zukatan mutum biyu su fita za su je iskanci ne wannan ma wannan nafe wannan ma wannan wannan a hanyar tafiya ya accident ya mutu ɗayan zai koma ne wasu zai tafi ne zai ce to bari dai kawai ya je ya gama abin da zai yi sai ya zo tun da yau ba za a gina izan ba sai gobe ka ba haka ba ne ka karanta hadisi alamomin kiyama kuma ka ganta da idonka wannan abin ayyar girma Allah ya tsare imanin mu shine wannan zamanin alqabidu ala dinihi kalqabidi ala aljamri ɗan kuma ka zuba zuciyanka ruwan sanyi fa irin tunanin da wasu suke yi kai yanzu fa rayuwar nan fa ta yi tsada rayuwa ta yi tsada mutum zai ga shi in ba wato in bai cin haram yana ganin ba zai yi rayu ba Karya ne wallahi kenan Allah ya sa arzikinka dole ko da haram ka ci kenan a Allah bai sa haka ba me yasa ka kawo wannan maganar rishuwa bribe mutane sun halatta wa kansu ba wani in ya je wani gurin ma shi wadda ke tsaye a kofan ko ogan da yake cikin ofisin nan bai ma nemi a bashi ba fa ma shi zai ce gashi ko ba haka ba kuma yana ganin wannan ita ce hanyar da Allah zai biya mai bukatun shi in ba haka ma wani zai ce maka to ai wannan zamanin ba zai yi ba in ba ka yin haka ba zai yi ba o oh, kana in ba ka yi haram ba ba zai yi ba ko ba bane wannan ƙarya ne wallahi aikin shaidan ne shayatunul insi wal jinni ne in ba sallah da azumin da kake yi ba abincin da zaka ci saboda kada ka mutu ai wannan shine amfani abinci ci kake gabanin lokacin mutuwan ta yi karayu ba to wannan abincin in ba ita ba kuma bayan abincin nan duk abin da zaka nema ai mutum in ya ci ya koshi ya saka tufa ya samu inda zai dan boye suturta jikin shi ruwa da iska da sauransu ba za su taba shi ba ya gama ai amma mutane wani ne rayuwa suke yi kowa yana jiran yaushe ne shi fa kullum yake jiran yaushe ne zai samu gida wadda daki bakwai falo uku mota biyar ko ba haka ba ne haka ne to wannan rayuwa ce irin wannan rayuwa in kana tunani to kullum kana ganin kai dai bukatan ba bata biya ba kana ganin kullum Allah bai biya maka bukata ba kana jiran yaushe ne za a biya maka amma fa gashi fa lafiyan ka laufa duk bikin da ake yi a angonku da kai ake yi ba ka taba zama a gida ba ka ce to ni din nan fa ko da jallabiya da zan saka in je gurin babu baka taba abin nan baka taba fadin haka ba to kai ba za ka gode Allah ba a wannan yanayin sai ka ce kai wannan zamani in ba ba cin haram ba zai yi ba ƙarya ne wannan an gane wannan ba inda Allah Allah maraukin sarki inda ka aje shi to nan yake ana inda zanni abdi bi kai dai yi tunanin in baka ci haram ba ba za ka rayu ba ko Allah ma nan zai aje ka to kai ka jawa kanka bala'i ba sai malam yace wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitaba wa sunnata wa ijma' al umma wala nusaddiqu ba za mu gaskata ba kahinan boka wala arrafan wala mai iddi'a'in abin nan ghaibu sun ce kahin da arraf arraf lafazin arraf shi aham min alkahini sun ce asali inda bambanci tsakanin su ne shi kahin din yana da aljanu wadda suke ba shi labari shi arraf wani lokacin in sun ce arraf mutum ne in abu ya abin nan ya bata an zo an tambaye shi ce ai abin yana guri kaza hmm? mutum wani abin nan wani fa ya fita daga gidan shi bai zo ba sai ce to ai ya je guri kaza ne ku je gurin ku gani to wannan suna ce mashi arraf ne amma ina arraf da kahin suka hadu gurin idiyayin gaibi ne shi kahin shi ma yi ya san abin da bai gani ba haka araf ma ya yi ya shi wai ya san abin da bai gani ba to wannan anan ne suka haɗu amma yawanci shi kahin shine gangariyan boka wadda yake mu'amala da aljanu gani wannan ba ne wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda yi shay'an kuma ba mu yadda da wani wadda ke iddi’ain shay'an wani abun da yukhaliful kitaba wa sunna yana iddi'a'in abin da ya saba wa alqur'ani da sunna da ijima’in musulmi gane wannan aga wannan kamar sun tafi a tafarki ɗaya ne wanda wato yana iddiyayin wani abun da ya saba wa ƙur'ani da sunna da ijima'in musulmi in mutum ya iddiyayin iri wannan ya ce to shi ma ba za mu yadda da shi ba ta iri wannan shi ne mutum zai ce maka shi zai je garin makka kullum ya yi sallah ya dawo ko ba haka ba to kai kasan wannan karya ne ko ba haka ba mutum ya ce maka ai a gari kaza akwai malami kaza da duk mutumin da ya je gurinsa to ba zai fita ba sai an biya mai bukata karya ne shi yana da biyan bukata ne in yana da biyan bukata me ya je shi a yabina a me sunan abin ƙauyen mutumin da ke kauye kai ma sai ka je can hanya a kwalta a sakiya zaka sauka sai ka yau jeji ko ba ka ke yi ba a ce wai akwai wani malami a garin nan in kaje za ka samu biyan bukata kai in shi an biya mishi bukata zai zauna a nan karya ne kenan ba kuma irin wannan idda'at na wai mutum yana tafiya akan ruwa ko kuma ya je makka ya sallah ya dawo wannan ma ce gaskiya to kai na ruwanka ne da shi ka kaddara gaskiya ne hab kaddara gaskiya ne kullum yana zuwa makka ya sallah ya dawo ba to ina ruwanka kai wani amfani za ka samu kai ɗin ba amfani da za ka samu to shi ne sai ka zoli kanka ka ce wannan sai ku je ku yi abin nan layi a kofan gidan shi me zai ba ku ne zai dauke ku ne ya kai ku can ɗan inda gaskiya ne ya kama ɗayan ku kullum yau aje da wannan gobe abin aje da wannan jibi aje da wannan to wannan an yi muka amfani ko kuma ce to gashi wannan kayan ya shiga cikin dakin mt ya je sallah ya dawo gashi saraba to wannan ka samu amfani amma kai kana zo a nan mutum a ce wai ya je wai can ya yi sallah ya dawo amma gaskiya ne kai ba wani amfani da zaka samu a nan saboda haka kada mutane su zole ka da irin waɗannan abubuwa sai malam ya ce wani jama'a ta haka ne ba? wani jama'a ta haƙƙan wa sawaban wal zai zaigan wa azaban haka ne ba? ونرى kuma muna ga a matsayin aqidanmu ne ta haduwan musulmi shine aljama'a ay tajammu'ul muslimina 'ala alhaq ne musulmi su hadu akan gaskiya to kaga anan ne ya kamata mutum ya fahimci wannan a hadu akan gaskiya ne ba nufin kawai ku hada baki ko kai ne ku hadu akan gaskiya amma yin shaqiqir rasula kaji farko min ba ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabirin mu'minina sabirin mu'minina shine aljama'atu din alaikum bil jama'ati fa yana yada Allah ma aljama'a aljama'atu su wani ne a cikin hadisi manzon Allah ya ce yahudu ne farko ya kawo ba sun kasu nawa saba'in da nawa daya haka ne ba kiristoci fa saba'in da biyu wannan al'umma kuma saba'in da uku wannan rarrabuwan jama'a ne ba jama'a ba an rarrabu an kasabtu ba sai manzo Allah ce kullu hafin na duk za su je wuta sai daya suka ce ya manzon Allah wanne ne wannan dayan shi sai ya ce wadda ni da sahabbai na muke kai su ne jama'an to gane wannan wato kulazanci jama'a ana nufin kulazanci wato hada kanku bisa ga Kur'ani da sunna ne amma na interfaith wannan ba hada kai ba ne hada baki ne gani hada baki ne kai da wannan wato kai yanzu da wannan wuce ka mutumin da yake zuwa eh mun san abin da yake yi karya ne amma in ya zo karka yi magana to ai wannan hada baki kuka yi hada kai da zuciya ita ce a'a kaga wannan abin da yake yi ba daidai ba ne mu yi mishi bayani aha wannan kuna son ku hada kai ne amma shine sai ga mutum yana magana akan bid'an da ake ana batar da wasu kai magana akan eh, maulidi kai magana akan salatul fati kai magana akan wannan sai wani ya ce wannan yana raba kai ne a yin ta ne raba kan yin wannan shi ne raba kai saboda jama'an da aka fada wadda manzon Allah ya ce ni da sahabbai na muke kai akwai na ciki to abin da bai daga cikin hmm? inda manzon Allah da sahabbai abin suka yi kutaro kan wannan sai a kira ku jama'a in wannan ne jama'a wanda yayi abin da babu a ciki shi yana cikin jama'a ne mun gane wannan ba saboda haka lazantan jama'an da ake fada ku hadu akan bin Qur'ani da sunna ne ba a nufin wai kowa ya shiru ko da wani yana kuskure yana abin da ba daidai ba ku yi shiru saboda kanku ya hadu ƙarya ne kanku ba za ta hadu ba nan gane wannan ba shi ne wani jama'a ta muna ganin ita jama'a wato haduwan musulmi kan gaskiya ƙur'ani da sunna haƙƙon haƙƙi ne wajibi ko kuma gaskiya ne wa tsawaban kuma shi ne daidai walfurka rarrabuwa zai gan aiwa na ralfurƙata zai gan bata ce wa azaban kuma sababi ne na azaba ko kuma wa azaban halaka ce wa azaban din tafsir billazi zai yuka ce halaka saboda ai mutane in sun rabu wala tanazawu fatafshalu din zahabari hukumar rihukum wasbiru musulmi in sun rabu karfin su kuma za ta rarrabu in an wato in an yo kansu tani za a sha kansu ko ba haka bane to saboda aka rarrabuwa sharri ne in musulmi sun rabu to za su yi rauni kuma wadda ke ba musulmi ba ne zai ji nasara a kansu shi ne an ce inda yana maganin jama'a to kasan lugatan ko kuma istilahan jama'a mai ake nufi kar wani ya zole ka ce to gashi abu mutanen garin nan gaba daya sun ce abu kaza mutanen garin nan annabawa nawa aka yi mutum ya zo mutanen da suka bi shi kai wani ma ya zo shi kadai ne ya yi wazi ba wanda ya bi shi kenan an bi naka sai a ce mai kai wannan mutumin shi mutanen gari nan kaf ba su bi shi ba ci ba zai bar abin da yake yi ba ko ba ka ba wannan ya bari mai yayi shi da mutanen sun hada baki kenan ba su hada kai ba mun gane wannan saboda kan an ce jama'a ana nufin menene haduwa akan kitab da سنة ne wannan shine gaskiyar magana sai malam ya ce ودين الله في الأرض وفي السماء واحد وهو الدين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس wa dinullah addinin Allah kaji shari'an Allah hanyar da za ka kaskantar da kanka ga Allah saboda din tafarki din kaskantar da kai hmm? shi ne din shari'a wannan duka fassara ne na din amma da raka mayan din haga hmm? maliki yawmiddin da mai suka fasara yawmul jaza addinu aljaza kenan duk abin da kai ai bashi ma suna ce dainun kaga bina na kalman daya in ka ci me za ka yi za ka biya nan ma ka yi aiki eh, to a can za a za a yi bincike dai ba wallah <laughs> a bincike sannan a baka ka ba ka ba to kaga akwai manasa ba tsakanin shi da dain aiko sai ce wa dinullahi addini Allah tafarkinsa fil ardi abdo a bayan kasa wa fi sama'i da sama wahidun ɗaya ne ɗaya ce kenan addini ɗaya ce kada wani ya zole ka ya ce al'adiyanu samawiya addinai na sama wannan maganan faɗin ta ma laifi ne ya za ka ce addinai na sama ka karanta alkur'ani mana inna Allah astafa lakum dina ta tamutunna illa lawa antum am kuntum shuhada'a ma ma taburuna ilahaka wa nahnu lahu muslimuna kaga musulunci shine addini na dukkanin annabawa amma sai ce to in kana ganin video alittijahul mu'akis wannan program in kana gani da akwai wani dokta ne na egypt ya rasu ana hada shida waɗanda sun yadda da interfaith wani lokaci suna hira ga gashi nan shi ma musulmi ne fa wanda ya zama musulmi ne amma zai ga shi wancan yana magana sai ga a cikin maganan shi ne zai ce al'adiyanu samawiya al'adiyan as-sama kuma musulmi ne fa sai shi wancan ya ce mace wannan maganan da kai karya ne tadlisi ne kai ba wani adiyan samawiya addini ɗaya ne mun gane wannan ba addinin Allah ɗaya ne wa huwa shine dinul islami tafarki na miƙa wuya ga Allah qala Allah ta'ala Allah marokin sarki ya ce inna dina lalle addini tafarkin da zaka bauta wa Allah zaka sunkuyar da kanka ga Allah inda Allah a gurin Allah al'islam shi shine miƙa wuya inna dina hanyar da za ka yi bauta inda Allah a gurin Allah hanyar da shi ko za ka yi mishi bauta Al'islam shi ne mika wuya Wakala wannan wa kala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa raditu na yarje lakum ga ko Al'islam addinin musulunci dinan da a matsayin addini wa sai malam ce kaga musulunci na gaske nan bainal guluwi tsakanin guluwi ne ƙetare iyaka wata da kuma rashin cika ma'ana shi a tsakiya yake khairul umuri wasu sun yi gaba wasu sun yi baya to shi bayyana homa ne a tsakiya yake ita tsakiyan ita ce inda ake so mutum ya saya wa bayyana a tashbihi tsakanin waɗanda suke kamanta Allah watta'atil da waɗanda suke kore siffofin Allah yace shi a tsakaninsu ne ba zai kore ba ba zai kamanta Allah da bayansa ba abin da allah ya fada a kan siffofinsa ne zai fada wanda bai yi magana ba shiru zai yi kaga wannan shine na sakiya watta'tili wa bainal jabri tsakanin jabariya hmm, masu wato fusgan ikhtiyar zabi daga bawa gaba daya su ce bawa bai da zabi kwata-kwata Allah ne ya tilasta shi yana yin dukkanin komai wannan shine aljabar wal da kuma tsakanin qadariya su qadariya kuma wadanda zabin ko daga Allah sun fusketa gaba daya sun bawa bawan sun ce shi ke yin abin da yake so yayi ne ma yana halittan ayyukan kanshi to su ahlus sunnati wal jama'a na musulunci na gasken nan su suna tsakiya ne su ba su bawa bawan gaba daya ba ba su ce wato Allah bai ba bawan ba eh, shi Allah subhanahu ta'ala bai rike gaba ɗaya ba banda bawa bawan kuma shi bawan abin bai kasance gaba ɗaya a gurinsa ba banda ke gurin Allah kenan su a sakiya suke Allah Sarki sarki shine mai halitta bawa shine mai aikatawa wa bainal amn tsakanin aminci na wato sakankanin masu cewan aminci na shiga aljanna wal da masu fadda tsammani daga rahaman Allah al yasu ne a sumin min rauhillahi ne kaga kenan su ba su cewa aljanna fad za mu shiga ko kuma wuta gaba ɗaya za mu shiga a su suna tsakiya ne suna baina menene alkhawfi war raja wannan shine ihdar iqab Allah warju thawabahu hatta takuna kaman lahu qalbani to mun ji wannan bayanin ba shin addinin musulunci to shi yana sakiya ne duk waɗanda suka yi barnan nan yawanci zaka ga inda na aqida ne ko dai ifrat ko dai tafritun ifrat ketare iyaka tafritun rashin cika ba a kai inda ake so ba yawanci haka yanzu kaga alghulu wa taqsir wannan shine asali tashbih wannan me suka yi mushabbiha wanda suke kamanta hala da halattun shi me suka yi jama'a rashin cika ne ko ketare ya ne gurin kamanta wata abin tabbatar da sifafin Allah sun ketare iyaka ba wata atili kuma fa wai gurin wato tsarkaka Allah ne su kuma sun ketare iyaka ne kowa ka bane ba attalu as-sifat yaya zamu kamanta da bayan shi gaba ɗayan sun kore kaga nan su ma rashin cika ne sannan jabariya da qadariya ma kaje ɗaya ya ce gaba ɗaya na bawa ne ɗaya ya ce a gaba ɗaya na Allah ne haka am da iyas mutum ya ce kullum da shi rahama Allah ne ba azaba ya je ya yi iskancin da ya ga dama wani kuma shi kullum da wutan nan fafut mutum zai shiga sai gan shi shi ma a birkice ne sofiya ba Mm. to shi musulunci yana tsakanin wannan ne yana da tsammanin rahaman Allah kuma yana tsoron azaban Allah saboda haka wannan shine musulunci wanda yake daidai sai malam ya ce fahada haka ne ko fahada to wannan ko da muka yi bayani na wannan shine tafarkinmu wa atiqaduna ita ce abin da muka yi kudurcewa a cikin zukatanmu zahiran a bayyane a fili wa batinan da kuma boye wa nahnu kuma mu bura'a'u ilallahi ta'ala mun nuna barrantanmu ga Allah mun nuna wa Allah cewa mun mun barranta man khalafa alladhi dhakarna wanda ya saba wa abin da muka ambata to mu mun nuna wa Allah cewa mu mun barranta daga mutumin nan wa bayyanahu da kuma muka bayyana wa nas'alullah ta'ala muna rokon Allah maroƙin sarki hanyar yi ya tabbatar da mu alal imani akan imani ingantacce wa yahtima lana bihi kuma ya cika mana rayuwar mu da ita karshen mu ta zama da imani kenan wa ya'simana kuma ya kare mu min ha'ula'il ahwa daga waɗannan soye-soyen zukata haka ne al-mukhtalifa mabambanta wal'ara da ra'ayoyi al-mutafarriqa haka ne ba wadda suke arrabe nan Allah ya mu wal mazahib da tafarki arradiyya mai matukar rauni mithlul mushabbiha wal mu'tazila wal jahmiyya wal jabariyya wal qadariyya wa ghairihim yace min alladhina cikin waɗanda khalaful jama'a kaji sun saba wa jama'a kaga bayanin da yake sun saba wa jama'a shine annabi da sahabbai ne khalaful jama'a wa halaful dalala sun yi abota da bata halafu ad-dalalata wa nahnu mu kuma minhum bura'a ko burra ne bura'a ko mu mun barranta daga abin da suke yi wa hum su waɗannan mutanen inda na a gurin mu dullalun batattu ne wa ardiya masu matukar rauni ne a gurin mu wa billahi da Allah ne al'ismatu kariya wattaufiku da dacewa ga tafarkin da yake daidai to ina ga wannan shine karshen littafin ko to abin muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi abin da kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna tawassuli da majalis da muka yi karatu Allah madaukin sarki ya kama yadda muka taru anan. Allah ya tara mu cikin jannatul firdaus bila sabta azabin wala hisabin muga lokacin da zamu yi hira mu ce a lokaci kaza fa mun zauna a gudi kaza muna karatu kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu na alheri ya rufa mana asiri ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasa mu yan uwanmu da ke suke garin falasima Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su nasara wanda suke su Allah ya maganin su karatun da muke yi Allah ya sa mana albarka ciki kuma Allah madaukin sarki ya sa waɗannan karatuttukan ta yi mana farkonmu da kuma ‘yan uwan musulmi gaba da amfani sai mu yi fatiya mu yi tawassuli da ita ba Allah biya mana bukatunmu na alheri Allah ya rufa mana asiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت العليم والخبير بما تكن صدورنا اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا وقت حاجتنا إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واغفر لآبائنا آبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج من أوصنا بدعائك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والنسيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا من غمسنا في هذا الشأن إلى أن نلقاك يا أرحم الراحمين على رضاك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين